klasean txartzen, ohartu naiz denak bizikinekatuak ziztela, gorri-gorriak, izerdiz beteak, zaretik? Zene eta mikobizidoz erantzat uh, eh, kurritu dugu, eta biziki eh, nekatuak gira. Zer da Da eritasun bat. Eta zaretik roka egin duzu arduan? Bele alde edo kontra? Bele alde. Bele alde? E, e, eritasunak gehiago izateko? Kontra! Kontra eta kontra adaz. Xoxa e, maiteko, ere, e, aien zat, zenta bere bura xoan zat, zenta hola pagatzen aldute uh, e, farmazia. Yeah. Uh, e, diendeak uh, e, eritasunak uh, badute, eta um, da xoxa um, mm, maiteko uh, uh, pagatzeko uh, kinea edo Da editasun bat eh, ezin duguna eh, fen badugu dugu hartza, baina uh, ez dugu uh, atx hainitz. Zaila da guretzat uh, atx hartzea, hori da niko bizidu da. Nolaz, kurikak iteak, dirua sortzen du. Me ikasoarekin ez dugu dirua emaiten, ba, la aster egiten dugu irakusteko, ebe aiekin girela. Eta nola dirua sortzen du horrek? Oiek ez dute kur, kurritzen ah, eh, guk egiten dugu, eta hala, haien ordez. Erri batzuetan, uh, ibiltzeko sosa emaiten dugu. Eta orduan, zuek kurrika egin duzuen, nuntzen hori? Rukbiko zelaian. Azparnen? Bai. Eta Handia da, rukbizelai hori? Bai, pixkat. Zenbat, itzuli egin dituzue? Uh, metro egiten du itzulia eta amabost egin ditut. Eta zamat egiten du ordan? Zamat metro egiten du? Lau egun bider amabost? 6 kilometro. 6 kilometro, be, kaxe, ongi kaxe nik egin ditut nik bederatzi. Ameka eterdi, amairu. Amasei. Amasei, gira da hori? Bai. Eh, Eta ez egia. Bai, amasei. Ba, usteko du, amasei. Bera, ibiliz egiten zuen, tanila esterka. Eh? Jantxe kilometro? Eta nik egin ditut uh, amabi. Baite zute krokaita hola, kirola egitea? Ah, bai, uh, bai, bai leheno egiten nuen atletismoa. Afen, ez dugu deus egiten, bakarrik itzuliak egiten ditugu, bakarrik laster egiten dugu. Nik maitutze egitea ez duarek txopera bero egiten. Maiteago dut hori matematika baino. Eh? Nerlaik luke korrika egin uh, Joko Olimpikoetan? Irabazten aldut izen bolt. Uste oso? Bai, segur. Bak zuzea biaduran, uh, eh, krokaiten duen berak? Bai, zero. Zero? Mm. Bon, besterik ez, momentuko, uh, eh, azparneko ezkia ikastuan nintzen. Min esker duan uh, eh, zuei ama iruai eta bela izan arte. Adio!